Unit 19 Giving and Receiving Compliments การกล่าวและการรับคำชมเชย You look terrific today คุณดูวิเศษมากวันนี้ You look wonderful today คุณดูวิเศษจังเลย You look marvelous today คุณดูดีมากวันนี้ You look great today คุณดูดีจังวันนี้ Thanks a lot ขอบใจมากจ้ะ You look sharp today คุณดูเท่จังวันนี้ So do you คุณก็เช่นกัน That's a nice color on you นั่นเป็นสีที่ดีสำหรับคุณ That's a wonderful color on you นั่นเป็นสีที่วิเศษสำหรับคุณ That's a nice sweater นั่นเป็นเสื้อสเวตเตอร์ที่สวยเหลือเกิน That's a beautiful skirt. นั่นเป็นกระโปรงที่สวยจัง That's a wonderful dress. นั่นเป็นชุดที่สวยจัง Thanks. I'm glad you like it. ขอบใจจ้ะ ฉันดีใจที่คุณชอบมัน Those are nice earrings. นั่นเป็นต่างหูที่สวย Those are nice shoes. นั่นเป็นรองเท้าที่สวยจัง I'm glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน Nice hairdo ทรงผมสวยจัง I like your shirt ผมชอบเสื้อเชิ้ตของคุณ Good job ทำได้ดีมาก You did a good job คุณทำได้ดีมาก You did it very well คุณทำมันได้ดีมาก You haven't changed a bit คุณไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย Neither have you คุณก็เช่นกัน You speak English very well คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก Thank you ขอบคุณค่ะ No I don't think so ไม่หรอกฉันไม่คิดเช่นนั้นนะ Your Chinese is perfect ภาษาจีนของคุณวิเศษมาก